Ռադիոգիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դավիթ Սամվելյան, Արտագաղթած կարոտ, Edit Print հրատարակչություն, Երևան 2019։ Մաս 6-րդ։ Արտագաղթած կարոտ։ Բարև անտարբերություն, բարև հակասություն Բավական ժամանակ է անցել մեր վերջին հանդիպումից, բայց ասես երեք էր, որ անտարբեր ձևացար կամ գուցե հենց դարձար, երբ ասացի. Ինձ ժամանակ է պետք։ Գուցե արդեն բավական ժամանակ է, որ դու խոսքերդ ու ժպիտդ հակասության մեջ են ներքին ձայնիդ ու բարձրաձայն ողցանկություններիդ հետ։ Չգիտեմ ինչ ասել։ Գուցե ինձ վիճակված է հենց այդպես խարխափելով մի քայլ առաջանալ կյանքում ու երկու քայլ հետ դեպի մի նոր սկիզբ։ Իսկ ես գիտեմ, Ավելի ճիշտ, եթե իմանայի, որ պետք է նորից հանդիպենք, չէի մոռանա գրել ապրումներս ու մտքերս, որոնք ծնվում են տանջանքի երկունքից ու հիմա կհանձնեի քեզ։ Երբեմն փորձում էի դառնալ անտարբեր, բայց տարբերություն չկար, մոտ ես թե հեռվում։ Ոնց էլ անեի դու կայիր։ Երբեմն զգում եմ կարիքդ, իսկ երբեմն էլ կարևոր չի անգամ որպիսությունդ։ Ու այդ գրողի տարած հակասությունները առաջացել են միմիայն քո հակասական էությունից, երևութական ու մղձավանջի հասցնող երկատվածությունիցդ։ Իսկ անտարբերությունս քո տարբեր բարերից ու պահվածքից։ Կյանքիդ հետ խաղացած քո պահմտոցում մեջ հանդիպում է իր փնտրում մահվանդ հետ։ Ավելի լավ է ինձ սپانեիր քո ներսում։ Դու հերացար անբար։ Կարծես քեզ համար այդ ժամանակ ասվածը կյանքի թանկագին տևողության վատնում էր։ Բավական է։ Ինչի՞ դեր պետք է հանդիպումը։ Ինչու ուղակի գլուխդ մի կողմ չթեքեցիր։ Փողոսը կտրեիր ու անցնեիր։ Կարծես ես անտեր դարձած քաղաքում հերվից հետևող տերես դարձյալ դատարկված փողոցներին ու չես ալ գիտակցում, որ անգամ մի սիրտ անտեր թողնելով ու լքելով քաղաքն անշունչ ես դարձնում այդ մեկի համար։ Երբ երկրի սահմանները լքում են այլևս չվերադառնալու մտքով կամ լավ կյանքի ակնկալիքով, կոչում են արտագաղթ։ Իսկ երբ երկրագնդի սահմաններն են լքում ոչ ինքնակամ, արտագաղթ է դառնում կյանքից, այլ կերպ ասած՝ մահ։ Հաճախ մենք մեր կյանքը դրա իմաստը մեր շնչելու, գործելու եւ զգալու ունակությունները պարփակում ենք մի մարդու մեջ եւ նրան կոչում մեր աշխարհ, մեր սիրո հայրենիք կամ հենց սեր։ Արտագաղթի ցանկությունը սկսում է ներսում մտահոգնանալ, երբ հակասության մեջ են մտնում քո ցանկություններն ու այդ մարդկանց անտարբերությունը։ Երբ պատրաստվում ես երկրից դուրս գնալ, թեկուզ մեկ շաբաթով, այնքան մարդ է գալիս ճանապարելու։ Բարեկամ, ընկեր, կողակից, որ քիչ է մնում մտափոխվես, ձերքիդ տոմսը երկու կես անես ու մեկ ընդմիշտ ինքդ քեզ խոստանաս, որ երբեք չես լքի երկիրը դու մտերիմներիդ։ Մեր երկրից հեռանալու երկու ճանապարհ կա՝ ինքնաթիռով կամ մեքենայով։ Երրորդը՝ գնացքը այդքան էլ հեռու չի հասցնում։ Երկրորդի առավելությունն առաջինի նկատմամբ նրանում է, որ գոնե մի քանի ժամ երկար ես անցկացնում երկրումդ ու վերջին անգամ փորձում ես մտապահել, պատճանալ հայրենի երկրիդ բնությունն ու հնարավոր է վերջին անգամ հանդիպող հարազատ մարդկանց դիմագծերը։ Ինձ ասացին, որ ընտրել ես առաջին ճանապարհը։ Վարկյան առաջ քեզ շրջապատող իրականությունից փախչելու համար։ Իսկ ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասել քո մասին։ Եվ բավական է ինքդ քեզ հետ խոսես ու նկատելու չտաս ներկայությունս։ Ինչ ես մտադիր անալ երեկոյան։ Իրականությունն ու պատմությունը իրար հետ շփոթելով, սկսել էի մտքումս երբեմն ալ բարձրաձայն խոսքի բռնվել ինքս ինձ հետ, տեսակետներս շարադրել ու կռիվ տալ։ Ասես մի աներևույթ զրուցակից միշտ թևանցուկ քայլում էր կողքովս, ինչպես միշտ զբոսնում էի աշխատանքից հետո։ Հավանաբար նույն տեղից երթուղայինով տուն կվերադառնամ։ Մենակ ես էստեղ։ Թերևս այո, մերոնք չեն եկել։ Ճանապարհը քեզ միշտ երկու ուղությամբ են տարել, կամ դեպի այնտեղ, որտեղ ծնվել ես, կամ այնտեղ, որտեղ մենք էինք։ Հասկանում եմ, որ մենք վաղուց չկա, բայց ուզում եմ երեկոտ նվիրես ինձ։ Դեռ կա տունը, որը մերն էր։ Ինչու ես հարցնում։ Մտքինդ ասա։ Տունը դեռ կա, այո, եւ այնտեղ ամեն ինչ նույնն է, բայց ես խուսափում եմ այդ տանը հաճախ հայտնվելուց, երկար մնալուց։ Քաղաքի ամենագեղեցիկ ամենաբարի ժամանակներն առավոտ կանուխ ու շատ ուշ գիշերն են լինում։ Գրեթե դատարկ։ Այդ ժամ զգում ես քաղաքի շունչը, որն ազատված է մարդկային ճնշումից։ Ամեն կողմ նայող ու ամեն կողմ աչք գցող, բայց անտարբեր աչքերից, ականջ ծակող բամբասանքներից։ Քաղաքը շնչում է հանգիստ ու մաքուր, Ես նստեցի վարորդի կողքի նստատեղին, իսկ նա անմիջապես իմ հետևում։ Տիրում էր միապաղաղ ու ճնշող լրություն, բայց նաև զգացում, որ հասունանում է պայթելու պահը։ Պարանոցից զգում էին նրա շունչը՝ լի ծանոթ հոծանելիքի բույրով, նուրբ ու թովիչ։ Այստեղ կանգնեք, խնդրում եմ։ Մթության մեջ մի կերպ գտնելով բանալու անցքը, բացեցի վաղուց չբացված դարպասն ու ներս անցանք։ Մուտքից միջև տան դուռը ձգվում էր մի նեղ արահետ, որն ամբողջովին լցված էր խաղողի կոտրատված շիվերով։ Երբեմնի խիտ վազերից ու հյութեղ ճիթերից մնացել էին միայն քարակուսիների բաժանված երկաթիա ձողերով դատար կամրանները, որոնց արանքից կարելի էր որսալ լուսնի անցումները, եթե իհարկե երկինքը բաց էր լինում սա քո մեքենան չէ։ Կիսաձայն հարցրեց նա, նկատելով բակի աչանկյունում առանց անվադողերի քարերի վրա կայանած սպիտակ ու ժանգոտած Fiat-ը։ Այո, իմն էր, անվրդով պատասխանեցի։ Իսկ ինչու ես այս վիճակում թողել։ Որովհետև դրա կարիքն այլևս չունեմ։ Ես նորից նախընտրում եմ ոդկով զբոսանքներն ու հասարակական տրանսպորտը։ Իսկ գուցե ունենայի իր, որքան ես պատրաստվում կանգնել դրան առաջ ու քննարկել մեքենաս։ Վաղուց համար չէ։ Կմրսես։ Փաստորեն անհանգստանում ես, առաջընթաց կա, մեղմ ժպիտով խայթեց։ Եթե խոսեմ այնպես, ինչպես կուզեիր լսել, կասեմ ոչ թե առաջընթաց, այլ ընթացք դեպի անցյալ։ Մեքենան մոտ 1 տարի է, ինչ այդ վիճակում էր։ Միշտ էլ այդպես է։ Հաճախ մեր բարկության, հուսահատության ծանր բեռն իրենց վրա են վերցնում իրերն ու մարդիկ, դառնալով խավության նոխաս։ Պատահարի գիշերվանից միայն հիշում եմ ահաբոր ուժեղ հարված ու գլխացավ։ Երբ աչքերս բացեցի, գլխավերևումս կանգնած էր գեղեցիկ աչքերով ու ժպտերես մի աղջնակ ով փորձաշրջան էր անցնում հիվանդանոցում եւ նշանակված էր ինձ հետևելու։ Երբ բավականին կազդուրվել էի, հայտնեցին, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ եմ եղել ու վարել եմ չափից արագ։ Հետաքրքիրն այն էր, որ հարվածողն ու մեքենան ճմրթողն ինձնից ավելի գինովցած էր եղել։ Չուզեցի բաժանվել այդ անիվներով հուշից։ Հաջորդ օրն իսկ գնացի հետևից։ Մեքենան տեղավորեցի քարացած հուշերի բակում եւ թողեցի հենց այդպես անանիվ, որ այլևս տեղից չշարժվի։ Տան մութը ճնշող ու խոնավեր։ Մի փոքր միջանցք էր բաժանում սենյակը բակից, որը տան ներսը դրսից ցրտից էր պաշտպանում։ Դրանից անմիջապես հետո հյուրասենյակներ՝ քաթանե առաստաղով ու խամրած պատերով, ապա խոհանոցն ու ննջասենյակը։ Միջանցքի կահավորանքն ընդամենը մի հինաթոր ու խամրած հայելի էր, որում հազիվ կարող է իր դեմքդ նշмарել։ Հյուրասենյակի պատերից կախված էին նկարներ, աչանկյունում բազմոցն ու մի կարճնիկ սեղաներ դրված, իսկ զարդարանքն ապահովում էր դեռևս անցյալ դարաշրջից պահպանված պահարանը։ Ներս մտնելուց հետո նա մի ակնթարթ կանգ առավ։ Դեռ կիսատ լուսավորված սենյակում հայացքը հառեց բազմոցի դիմացի պատին։ Այնտեղ Ասթինեն էր, այնպիսին ինչպիսին առաջին պատահական հանդիպման ժամանակ էր։ Նուրբ շրթունքների արանքից նշмарվող մեղմ ժպիտով, թախծոտ ու մտահոգ, բայց խորը աչքերով, որոնցում ուրախությունը բիբերից հոսել, փոքրացել ու հավաքվել էր նշաձև կոպերի ծայրերում։ Սուրճ կխմես, լրությունը ծրելու համար առաջարկեցի ես։ Դեմ չեմ, Հայացքը չկտրելով նկարից պատասխանեց Աստինեն. Երբ ես նկարել, երբ զգում էի, որ կարոտս սկսում է արտագաղթել։ Այդ դեպքում թողնեիր ինչպես ասում ես արտագաղթեր։ Այդպես ավելի հեշտ չէր լինի։ Աստին, Կարոտներն էլ են մեր երկրից արտագաղթողների պես։ Երկար չեն կարողանում մնալ հեռվում։ Երբ ծրտերն ընկնում են, վերադառնում են ու սկսում մի տեսակ ջերմացնել։ Արի նստենք, ու բավական է այդքան նայես նկարին։ Միևնույն է, չեմ նվիրելու։ Կես կատակ ավելացրի ես։ Ժամանակին բնակարաններ էի պատկերում։ Կարծում էի, որ մարդկանց ներկայությունը խաթարում է բնության ներդաշնակությունը։ Աջ ու ձախ նվիրում էի նկարներս։ Մտածում էի, յուրաքանչյուր մարդ իր տան մի անկյուն պետք է ունենա, որտեղ կկտրվի առօրյա հոգսերից, քաղքենի դեմքերով լի մտնոլորտից ու կփորձի գտնել իր գոյության իմաստը։ Սա երևի թե իմ ամենաչստացված բնակարանն էր, որտեղ փորձել էի մարմնավորել բնությունը, սակայն ստացվել էր մի ģերբնական գեղեցկություն։ Վերջապես կասես, թե ինչու այն օրը այդպես լուրջ շրջվեցիր ու հեռացար։ Փոքր կումերով ըմպելով սուրճը իմիջել 7 տոնով հարցրեց նա։ Ես քեզնից կհեռանայի, թե դու ինձնից, միևնույն է։ Բարեր կան, որոնք չեն ասվում, բայց թնդում են օթում։ Պայթում կայծակի պես ու պայթեցնում սիրտդ։ Ատամներդ սեղմում ես, մտքերդ ձգում ես, որ ոչինչի պատասխան չասես, ուզում ես շրջվել ու հեռանալ, որովհետև ներկայությանդ մեջ իմաստ ու նպատակ չի լինում։ Լռիր, խնդրում եմ, մի շարունակիր։ Հասկանում եմ, միշտ էլ դժվար է դիմացինից լսել այն խոսքերը, որոնք առնվազն օրը մի քանի անգամ ինքդ քեզ համար կրկնում ես, բայց վախենում ես բարձրաձայնել։ Միշտ էլ դժվար է խոստովանել, որ կյանքիդ ամենաանմիտ, ամենահիմար քայլն է սարել, բայց դե քեզնից նեղանալն ավելի դժվար ու անցանկալի է, քան դիմացինից լսելն ու վիրավորվելը։ Իսկ միգուցե, իսկ միգուցե սկսես խոսել գրողը տանի։ Արդարացումների համար ջանք ու երանդի երբևէ չես խնայել։ Իսկ հիմա ուզում ես, որ ես էլ լռեմ։ Լավ, լռենք, Բայց անգամ աչքերդ չեն խոսում։ Ուղակի խիղճ է տխայթում ու հուշերդ են ապստամբել։ Միևնույնը չես ընդունելու ինչ էլ ասեմ։ Հասկանում ես։ Մտածում էի, թե դա միակ ճիշտ ելքն է երկուսիս համար։ Եվ ստացվեց։ Կարծում էի, այո, բայց բայց դու նորից ես տեղես։ Հուսով եմ կարճ ժամանակով։ Այդ դեպքում ինչի քեզ հետ բերեց։ Տատիկս լավ չէ։ Պետք է ուղարկենք բուժման մորակրոջես մոտ։ Դուք աստորեն մասսայական արտագաղթ եք ձեռնարկել, հա՞։ Մնում է տան պատերն էլ քանդեք ու քարարքար տեղափոխեք։ Դու գիտես, որ շատ բաներ ես չեմ որոշում իմ կյանքում, կամ հանգամանքներն են թելադրում, կամ ստիպված եմ։ Իսկ դու չթողեցիր, որ ես որոշեմ քո փոխարեն, գոնե մեկ անգամ։ Միշտ մտածում էիր, որ որոշումներս խանդի հողի վրա են հիմնված, Միշտ այդպես։ Ավելորդ ինքնավստահությունն ու սեփական միանձնյա որոշման սխալականության թյուր գիտակցումն առիթ է դառնում բաժանումների ու հերացումների։ Հետո կամած-կամած սկսում ես հասկանալ, տեսնել, որ քո ցանկացածն ու ձգտածն այդքան էլ կատարյալ բավարար չէ։ Սկսում ես հետ դարձի ուղիներ փնտրել։ Դիմացինին մեղադրելով նրանում, թե ինչու հեռանալած չարգելեց, ինչու չխոսեց, ինչու հետ չպահեց, եւ գրեթե երբեք բարձրաձայն չես խոստովանում սխալդ, չես փորձում զղջման նշաններ ցույց տալ։ Գոնե այս անգամ ճիշտ որոշեցի ու ճանապարհս փոխեցի։ Եվ այլևս ոչ թե խնդրում եմ, որ լրես, այլ կտրականապես դեմ եմ որևէ խոսակցության։ Մոտենալով, зерքերն ու շուրթերն առաջ բերելով վրա բերեց նա։ Դուք լսում եք հատված Դավիթ Սամվելյանի արտագաղթած կարոտ պատմածքից։